50 languages. 32บัตตีที่ร้านอาหารสี่รีสอร์ทเวชจารขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ ketchup นัลเอกฟรนช์ฟรายส์ และมายองเนสสองที่ ਅਤੇ 2 ਮ ਿ ਓ ਨ นิส ਦੇ ਨਾਲ และไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่ ਅਤੇ 3 ਗ੍ਰਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੌਸੇਜ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ คุณมีผักอะไรบ้างคะทุหาเดโกลคิสตราดี สับจียาหันคุณมีถั่วไหมคะ ਕਿ ਫਲੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ คุณมีดอกกระหล่ำไหมคะ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਹੈ ดิฉันชอบทานข้าวโพดหวานเมนูมักกี้ข้าวนาਾังกาลักดาดิฉันชอบทานแตงกวา ਮੈਨੂੰ ਖ ราਾังกาลักดา ਹੈ ดิฉันชอบทานมะเขือเทศ मेनू टमाटर चंगा लगता है คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมคะ คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมคะคิดเอนุกาจราวิจังกียลักดียาฮันคุณชอบทานบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะคิดเอนุบรอกโคลีวิจังกีลักดีเหรอคุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะคิดเอนุกาลีมิร์ชาวิจังกียลักดียาฮันดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่